Šeštas skirsnis. Tik viename katalonų langė spindėjo šviesa. Įsižiūrėjęs Dantesas pamatė, kad tai jo sužadėtinis kambarys. Kaimelyje nemiegojo tik tai Mercedesa. Jeigu jaunuolis būtų garsiai sušukęs, jo sužadėtinį būtų išgirdusi jo balsą. Bet apgaulingas drovumas jį sulaikė. Ką pasakytų tie žmonės, jei jis imtų šaukti lyg beprotis? Todėl jis nepravėri burnos ir praplaukė pro šalį įsmeigęs akis į švieselę. Tuo tarpu valtis lenko pirmin, bet kalinys negalvojo apie valtį. Jis mąstė apie Mercedesą. Pagaliau apšviestą langelį užstojo uolos kišulys. Dantisas atsigrėžė ir pamatė, kad valtis tolsta nuo kranto. Kol jis buvo nugrimzdęs savo mintyse, Irkus pakeitė buris ir valtis plaukį varomą vėjų. Nors Dantesui buvo labai koktu vėl klausti žandarą, bet jis pasislinko artin ir paėmęs jam už rankos tarį. Drauge, kreipiuosi į jūsų sąžinę, į jūsų karių garbę ir maldauju. Pasigailėkite manęs, atsakykite, esu kapitonas Dantesas, geras ištikimas prancūzas, nors ir kaltinamas kažkokiu išdavimu. Kur mane gabenate, pasakykite ir aš duosiu jūrininko garbiai žodį, kad atliksiu savo pareigą ir nusilenksiu likimui. Žandaras pasikrapšti pakaušį ir žvilgterėjo į draugą. Tas krustelėjo galvą, o šitai turėjo reikšti. Man rodos dabar jau galima pasakyti. Ir žandaras atsisuko į dantesą. Jūs, marselietis, jūrininkas ir dar klausėte, kur mes plaukėme? Taip, tikrai nežinau, garbiai žodis. Ir nenujaučiate? Ne, negali būti. Prisiekiu viskuo, kas švenčiausia pasaulyje, pasakykite dėl dievų. O įsakymas – Įsakymas jums nedraudžia pasakyti, ką po dešimties minučių, po pusvalandžio, o gal po valandos aš vis tiek sužinosiu. Jūs tik išvaduosite mane iš amžinybės dviejonių. Prašau jūs kaip draugą. Žiūrėkite, neketinu nei priešintis, nei bėgti. Pagaliau tai ir neįmanoma. Kur mes plaukime? Arba jūs apakote, arba niekad neplaukite iš Marselio uosto. Kitaip negalite nejausti, kur jūs veža. Nejaučiu. Tai apsidairykite. Dantesas atsistojo, pažvelgė į tą pusę, kur plaukė valtis ir maždaug už šimto sieksnių prieš save pamatė juodą stačią uolą, ant kurios dunksojo niuri ifopilis. Šis keistas pastatas, šis kalėjimas, kelias neapsakoma siauba, ši tvirtovė, apie kurią jau 300 metų Marselėje sklinda šiurpios legendos, išnirusi staiga prieš Dantesą, apie ją net nepagalvojusį, padarė jam tokį įspūdį, kokį pasmerktajam mirti padaro ešafotas. Dieve mano, sušuko jis, ifo pilis, kuo mes ten plaukėme? Žandaras nusišypsojo. Bet manęs negali tenai uždaryti, toliau kalbėjo Dantesas. Ifo pilis, valstybinis kalėjimas skirtas tik baisiems politiniams nusikaltėliams. Aš juk nesu nusikaltęs, argi ifo pilyje yra tardytojų teisėjų. Kiek man žinoma, tarė žandaras, ten yra tik tai komendantas, sargai, įgula ir tvirtos sienos. Na, na, drauguži, nevaizduokite nustebusiu, nes aš iš tikrųjų pagalvosiu, kad šaipoteis iš manęs už gerumą. Dantesas taip spūstelėjo žandarui ranką, kad vos nesulaužė jūs. Tai jūs manote, kad mane veža į Ifo pilį ir ten paliks? Galimas dalykas, atsakė žandaras. Tačiau, nors ir kažinkas būtų drauguži, nereikia taip smarkiai spausti man rankus. Be jokio tardymų, be jokių formalumų – Visi formalumai atlikti tardymas baigtas. Ir nors ponas de Vilforas žadėjo, nežinau, ką jums žadėjo ponas de Vilforas, atsakė žandaras, žinau tik vieną, kad plaukėme į Ifo pilį. Bet ką jūs darote, čionai, draugai? Dantesas žaibiškai buvo bešokas į jūrą, bet įgudusi žandaro akis vis dėlto spėjo tai pamatyti ir keturios stiprios rankos nutvėrė jį tuo metu, kai kojos buvo besiplėšinčios nuo dugno. Jis vėl susmuko į valtį, kriokdamas iš įniršimo. E, brolytė, tarė žandaras įrėmęs jam į krūtinę kelį. Štai kaip tu laikaisi jūrininko garbiai žodžio. Na ir tikėk pasalūnais. Dabar, mielasis, tik pajudėsi, kaip mat paleisiu į kaktą kulką. Nepaklausiau įsakymo pirmojo punkto, bet prisiekiu, antras bus įvykdytas kaip reikiant. Iš tikrųjų, Dantesas pajuto prispaustą prie smilkinio šautuvo vamzdžio galą. Akimirką jam dingtelėjo mintis padaryti lemtingą judesį ir staiga baigti netikėtą nelaimę, kuri užgriuvo jį ir nutvėrė vanagiškais nagais. Bet kadangi ta nelaimė buvo visiškai netikėta, Dantesas pagalvojo, kad ji negali ilgai trukti. Paskui prisiminė Vilforo pažadą. Be to reikia pasakyti, jam atrodė šlykštų ir gėdinga mirti laivelio dugne nuo žandarų rankos. Jis vėl susmuko ant valties dugno ir apimtas bejėgių įniršio suleido dantis savo į ranką. Beveik tuo pat metu valtis susverdėjo nuo smarkaus smūgio. Vienas irkluotojas iššoko ant uolos, į kurią buvo trenkęsis laivelio pirmagalys, sugirždėjo virvį, viniodamasi apie skridinį, ir Dantesas suprato, kad jau atplaukė. Žandarai nutvėrė jį už rankų ir už apykakliais, privertė atsistoti, išlipti ant kranto ir nutempė prie laiptelių, einančių tvirtovės vartų link. Iš užpakalio žengė policijos pareigūnas, apsiginklavęs muškietą su užmautu durtuvu. Dantesas nei nebandė beviltiškai priešintis. Jį buvo apėmusi apatija, jam sukosi galva ir jis svirduliavo lyg girtas. Jis vėl pamatė dvi eilės kareivių išrikiuotų ant stataus kardžių, pajuto laiptelius po kojomis, pastebėjo, kad įžengė pro vartus ir kad tie vartai už jo užsidarė bet visa tai matė nesąmoningai, tartum pro miglą, nepajėgdama susigaudyti, kas jį supa. Jis net nematė jūros, kuri kaliniams teikia daug kančių, kai šie žiūri jos platybės ir susiaubu supranta, kad yra bejėgiai jas įveikti. Trumpam staptelėjęs Dantesas truputį atsipeikė ir apsidairė. Jis buvo keturkampiame kieme, apsuptame keturių aukštų sienų. Girdėjusi ritmingi sargybinių žingsniai. Kas kartą, kai jie eidavo pro du ar tris blankiai apšviestus langus, jų šautuvai sublizgėdavo. Jie palaukė apie dešimt minučių. Žinodami, kad Dantesas jau nebegali ištrūkti, žandarai jį paleido. Rodės jie laukė įsakymų. Galų gale kažkas paklausė, kur suimtasis? Čia, atsakė žandarai. Tegul eina paskui mane, nuvesiu į kamerą. Eikite, tarė žandarai, stumtelėdami Dantesą. Kalinys ėjo paskui tą žmogų, kuris iš tikrųjų nuvedė jį į beveik požeminę kamerą. Plikos ir šlapios sienos rodė srūvą ašaromis. Ant kėdutės padėta lėkštelė su plaukiančiu dvokiančiame aliejuje dakčiu apšvietė žvilgančias tos baisios buveiniai sienas ir palidovą. Tai buvo prastai apsirengęs širkštaus veido žmogus, matyt vienas iš žemesniųjų kalėjimo tarnautojų. Štai jūsų kamera šiai nakčiai, tarė jis, Dabar jau vėlu ir ponas komendantas atsigulęs. Rytoj, kai jis atsikels ir perskaitys jūs liečiančius įsakymus, gal paskirs jums kitą. O kol kas štai jums duonus. Šitame asotyje vanduo, ten kampe šiaudai. Tai ir visa, ko gali pageidauti kalinys. Labanakt. Ir Dantesu net nespėjus atsakyti, nespėjus pamatyti, kur prižiūrėtojas padėjo duoną, nespėjus susivokti, kur asotis su vandeniu, nespėjus dirstelėti į kampą, kur šiaudai busimoji lova, Prižiūrėtojas paėmė žibintą ir uždaręs duris pagrubė iš kalinių ir tą menką šviesą, kuri, tartum žaibui tvykstelėjus, parodė jam šlapes jų kalėjimų sienas. Dantesas liko vienas, gaubiamas tamsaus ir tylos, nebylus, niurus, kaip tie požemios kliautai, kurių žvarbų šaltį jis jautė ant liepsnojančios kaktos. Vos tik pirmieji saulės spinduliai blausiai nušvietė šią lindynę, prižiūrėtojas grįžo pranešti, kad kalinys paliekamas čia. Dantesas stovėjo toje pačioje vietoje. Rodės geležinį ranką prikaustė jį ten, kur jis buvo sustojęs iš vakaro. Tik jo akys buvo patinusios nuo neišverktų ašarų. Jis nejudėjo ir žiūrėjo į žemę. Jis praleido keurą naktį stovėdamas ir nei valandėlis nebuvo usnūdęs. Prižiūrėtojas prisartino, apėjo aplink jį, bet Dantesas rodėsi jo nematė. Jis palėtė kaliniui petį. Dantesas krūptelėjo ir papurtė galvą. Nemiegojote? paklausė prižiūrėtojas. Nežinau, atsakė Dantesas. Prižiūrėtojas nustebęs įbedė į jį akis. Jūs nealkanas? vėl paklausė jis. Nežinau, pakartojo Dantesas. Gal ko pageidaujate? Aš noriu pasimatyti su komendantu. Prižiūrėtojas guštelėjo pečiais ir išėjo. Dantisas palidėjo jį akimis, ištiesiai rankas į praviras duris, bet durys užsitrenkė. Tada garsus raudojimas išsiveržė jam iš krūtinės. Susikaupusios ašarus plūste plūdo iš akių. Jis puolė ant kelių, nulenkė galvą iki žemės ir ilgai meldėsi, perkratinėdamas mintyse visą savo gyvenimą ir klausdamas save, kokį nusikaltimą jis padarė, būdamas dar toks jaunas, kad nusipelnytų tokią žiaurę bausmę. Taip praėjo diena. Jis norėjo vos keletą kasnelių duonos ir išgėrė keletą gurkšnelių vandens. Jis tai sėdėjo paskendęs savo mintyse, tai ėjo ratu palei sienas kaip laukinis žvėris geležinėme narve. Labiausiai jis siutino mintis, kad jis, nežinodamas, kur jį gabena, sėdėjo toks tylus, išglebęs, o juk galėjo dešimtį kartų šaukti į vandenį ir mokėdamas taip meistriškai plaukti bei nardyti, kaip vargu ar mokėjo kas visame Marselėje, galėjo dengti vandenyje, išsprūkti iš sargybinių, pasiekti krantą, pasislėpti kokioje nors ramioje įlankėlėje, sulaukti genujiečių ar kataloniečių laivo, nuvykti į Italiją ar Ispaniją ir iš ten parašyti Mercedesai, kad atvažiuotų pas jį. Dėl pragyvenimo jis buvo ramus, kad ir kur nublokštų jį likimas, gerų jūrininkų visur reikia. Jis mokėjo itališkai kaip senas toskanietis – ispaniškai, kaip tikras senosios Kastilijos sūnus. Jis būtų galėjęs gyventi laisvai ir laimingai, su Mercedesa, su savo tėvu, nes tėva taip pat būtų įsikvietęs. Tačiau dabar jis kalinys uždarytas Ifo pilyje, tame kalėjime iš kur negrįžtama ir net nežino, kas ištiko jo tėvą ir Mercedesą. Ir visa tai atsitiko dėl to, kad jis patikėjo Vilforo žodžiu. Tai jį išgalvaus varį ir Dantesas įdūkęs raičiojusi ant šviežių šiaudų, kuriuos jam buvo atnešęs prižiūrėtojas. Kita diena, tą pačią valandą vėl atėjo prižiūrėtojas. Na, paklausė jis, gal jau įgavote bent kiek proto? Dantesas neatsakė. Klausykite, užteks liūdėti, gal ko norėtumėte, na sakykite. Noriu pasimatyti su komendantu. Aš jau sakiau, kad šitai neįmanoma, atsakė prižiūrėtojas apmaudžiai. Kodėl neįmanoma? todėl kad kalėjimo nuostatai kaliniams draudžia į jį kreiptis. O kas čia leidžiama? paklausė Dantesas. Geresnis maistas už pinigus, pasivaikščiojimas, kartais knygos. Knygų nereikia, pasivaikščioti nenoriu, o maistu patenkintas. Aš trokštu tik pamatyti komendantą. Jeigu man įgrisite, kartodamas vis tą patį, aš nebenešiu jums maisto. Kągi, atsakė Dantesas, jei liausies nešės man maistą, aš mirsiu iš bado štai ir viskas. Danteso išraiška, su kuria jis ištarė šiuos žodžius, prižiūrėtojai liudijo, kad jau kalinys tikrai trokšta mirti. Kadangi kiekvienas kalinys prižiūrėtojų duoda per dieną maždaug dešimtį sų pajamų, jis to jo apskaičiavo nuostolius, kurių turėtų, jei Dantesas mirtų, ir pasakė daug švelniau. Klausykite, tai, ko prašote, neįmanoma. Vadinasi, daugiau ir neprašykite, nes dar nebuvo taip atsitikę, kad komendantas kalinių reikalaujant ateitų į jo kamerą. Todėl elkitės ramiai – jums leis pasivaikščioti, o vaikščiojant gal pasitaikys kada nors sutikti komendantą. Tuomet ir kreipkitės į jį, ir galbūt jis teiksis jūs išklausyti. O kiek man teks laukti to susitikimo? Kas žino, atsakė prižiūrėtojas, mėnesį, tris mėnesius, pusmetį, o gal metus. Per ilgai, tarė Dantesas, aš noriu jį pamatyti tučto jau. Neprašykite taip atkakliai to, ko negalima, nes šitaip per dvi savaitės išeisite iš proto. Taip manai, paklausė Dantesas. Esu tikras, išeisite iš proto, pamišimas visada taip prasideda. Čia jau taip atsitiko. Prieš jūs čia gyveno abatas, kuris už savo išlaisvinimą be paliovos siūlė komendantui milijoną ir dėl to išprotėjo. Prieš kiek laiko jis čia gyveno? Prieš porą metų. Ar jį išleido į laisvę? Ne, pasodino į karcerį. Klausyk, tarė Dantesas. Aš ne abatas ir ne pamišėlis. Gal aš ir pamišiu, bet kol kas dėja esu sveiko proto. Aš noriu tau kitką pasiūlyti. Ką? Aš negaliu siūlyti milijono, nes jo neturiu, bet pasiūlysiu tau šimtą ekių, jei sutiksi, kada būsi Marselėje užsukti į katalonus ir perduoti laišką merginai vardu Mercedesai. Net ne laišką, o tik keletą žodžių. Jei aš perduosiu tuos keletą žodžių ir apie tai sužinos, aš neteksiu vietos, už kurią gaunu tūkstantį livrų per metus, neskaitant kitokių pajamų ir maisto. Taigi, matote, būčiau tikras kvailys, jei dėl 300 livrų rizikuočiau nustoti tūkstančių. Puiku, tarė Dantesas. Tai klausyk ir gerai įsidėmėk. Jei nenuneši raštelio Mercedesai arba bent nepraneši, kad aš čia, kada nors patykusiu tavęs už durų ir tau įeinant perskelsiu taburetę galvą. Aha, grasinate? Sušuko prižiūrėtojas, pasitraukęs žingsnį atgal ir ruoždamasis gintis. Tikrai jums galvo jau maišosi. Abatas pradėjo lygiai taip pat ir po trijų dienų jūs taip siautėsite, kad jūs teks surišti, kaip ir jį. Laimė Ifo pilyje yra karcerių. Dantesas paėmė taburetą ir apsuko ją savo aplink galvą. Gerai, gerai, tarė prižiūrėtojas, jeigu jau taip norite, pranešiu komendantui. Seniai taip reikėjo padaryti, tarė Dantesas, statydamas taburetą ant žemės ir sėsdamas ant jos. Jo galva buvo nusvirusi, žvilgsnis klaikus – tarsi iš tikrųjų jam būtų prasidėjęs pamišimas. Prižiūrėtojas išėjo ir po valandėlį sugrįžo su keturiais kareiviais ir kapralu. Komendanto įsakymu, tarė jis, nuveskite kalinį į apatinį aukštą. Vadinasi, į karcerį, paklausė kapralas. Į karcerį. Bepročius reikia sodinti su bepročiais. Keturi kareiviai nutvėrė dantesą ir jis apimtas apatijos nusekė paskui juos nei kiek nesipriešindamas. Jie nulipo žemyn 15 pakopų. Atsidarė tamsiaus kameros durys, dantesas įėjo į ją šnipždėdamas. Jo teisybei bepročius reikia sodinti su bepročiais. Durys užsidarė ir dantesas ištiesęs rankas žengė pirmin, kol atsitrenkė į sieną. Tada atsisėdo kampe ir ilgai nejudėjo. Tuo tarpu jo akys, pamažu apsipratusi su tamsa, pradėjo skirti daiktus. Prižiūrėtojas neklydo – Dantesas buvo tik per plauką nuo pamišimo. Devintoji dalis. Sužadėtuvių vakaras. Vilforas, kaip jau sakėme, vėl patraukė į Grankuro gatvę ir įėjęs į ponios desen Meran namus, radus svečius jau nevalgomajame, o svetainėje, kur jie gėrė kavą. Renė laukė jo nekantriai, nerimavo ir visi svečiai, todėl visi jį sutiko džiaugsmingai šūksniais – Na, galvažudy valstybės atrama, karališkasis brutai, sušuko vienas. Kas atsitiko, sakykite? Ar tik neruošimas naujas teroras, paklausė kitas. Ar tik neišlindo iš savo urvo korsiko žmogėdra, pasiteiravo trečias. Pone Markize, tari Vilforas, artindamasis prie busimosios uošvės. Atleiskite, bet aš turiu vėl išeiti. Ponas Markize, suteikite man garbę, leiskite pasakyti jums vienam porą žodžių. Vadinasi, reikalas iš tikrųjų rimtas, paklausi Markizai, pastebėjusi susirūpinusi Devilforo veidą. Labai rimtas ir aš turiu keletui dienų jūs palikti. Iš to galite spręsti, kokia svarbi byla, pridūrė jis, atsigręžęs į Renę. Išvykstate, sušuko Renė, neįstengdama nuslėpti širdgėlos. Deja taip, atsakė Vilforas, tai būtina. O kur, paklausė Markizai. Teismo paslaptis, ponia. Tačiau, jei kas nors kokių reikalų Paryžiuje turi – Tai vienas iš mano bičiulių šį vakarą ten išvyks ir mielai sutiks juos atlikti. Visi susižvalgė. Jūs norėjote su manim šnektelėti, paklausė Markizas. Taip, jei leisite, einame į jūsų kabinetą. Markizas paėmė Vilforą už parankys ir abu nuėjo į kabinetą. Kas atsitiko? paklausė Markizas, žengdamas per slengstį. Sakykite. Labai svarbus dalykai, dėl kurių nedelsiant turiu vykti į Paryžių. Dabar, Markize, atleiskite man už nekuklų ir netaktišką klausimą. Ar jūs turite valstybinių obligacijų? Visas mano turtas pavristas obligacijomis, maždaug 6 ar 700 tūkstančių frankų. Tai parduokite, Markize, parduokite, kitaip visko neteksite. Kaip galiu jas parduoti, būdamas čia? Ar turite Paryžiuje maklerį? Turiu. Įduokite per mane jam laišką, tegu parduoda nedelsdamas nei valandėlės. Galbūt aš nuvyksiu per vėlai? švelniai griebtų tarį markizas, negaiškime laiko. Jis atsisėdo prie stalų ir parašė savo agentui laišką, įgaliojantį parduoti visas obligacijas bet kokią kainą. Vienas laiškas yra, tarė Vilforas, rūpestingai teidamasis jį į piniginę. Dabar reikia dar antro. Kam? Karaliui. Karaliui? Taip. Bet aš negaliu rašyti tiesiai jo didenybei. Aš ir neprašau iš jūsų laiško, tik jūsų tarpininkavimo, kad paprašytumėte grafą de Salvie jį parašyti. Kad nereikėtų gaišti brangaus laiko, man būtinas toks laiškas, kuris padėtų patekti pas jo didenybę be jokių formalumų. O teisingumo ministras? Jis juk turi teisę įeiti į Tuilerį, per jį bet kada galite patekti pas karalių. Žinau, bet kam dalyti su kitu tą svarbę naujieną, kurią vežu, suprantate? Teisingumo ministras nustums mane į šalį ir pasisavins visus mano nuopelnus. Pasakysiu jums vieną markizę. Jei aš pirmasis nuvyksiu į Tuilerį, mano karjera garantuota, nes padarysiu karaliui tokią paslaugą, kurios jis niekad neužmirš. Jeigu taip, mano mielas, eikite, renkite į kelionę, aš pasikviesiu Salvie ir jis parašys laišką, kuris atstaus leidimą. Gerai, tik negaiškite, po 15 minučių turiu būti pašto karietoje. Liepkite sustoti prie mūsų namų. Gerai. Jūs, žinoma, atsiprašykite už mane ponę Markizę ir panelę Desenmeran, kurią palieku tokią dieną su didelė širdgėla. Jos lauks jūsų mano kabinete ir jūs atsisveikinsite su jomis. Labai, labai jums dėkoju, tad pasistengite gauti laišką. Markizas paskambino, įėjo liokajus. Pakvieskite čia grafą de Salvie, o jūs eikite, tarė Markizas, kreipdamasis į Vilforą. Gerai, aš to jau grįšiu ir Vilforas protekinė išėjo, bet tarpdurį pagalvoju, kad skubantis karališkojo prokuroro padėjėjas gali sutrikdyti viso miesto ramybę. Todėl jis nuėjo kaip visada oriai. Netoli savo namų tamsoje jis pastebėjo kažkokią baltą šmeiklą, kuri nejudėdama laukė jo. Tai buvo gražioji Mercedesa. Negavusi žinių apie Edmoną, ji pati nusprendė sužinoti, kodėl suimtas jaus mylimasis. Pamačiusi Vilforą pasitraukė nuo sienos ir užstojo jam kelią. Dantesas buvo kalbėjęs karališkojo prokuroro padėjėjui apie savo sužadėtinę. Ir Mercedesai nereikėjo pasisakyti, kas ji. Vilforas ir šiaip ją pažino. Ji nustebino merginos grožis ir orumas. O kai ji paklausė, kas ištiko jaus mylimąjį, jam pasirodė, kad jis kaltinamasis, o ji teisėjas. Žmogus, apie kurį kalbate, atsakė Vilforas, yra didelis nusikaltėlis ir aš negaliu nieko jam padėti. Mercedesa ėmė raudoti. Vilforas jau ėjo pro šalį, bet jinai jį sustabdė. Bent pasakykite, kur jis, tarė ji, kad galėčiau sužinoti, ar miręs ar gyvas. Nežinau, jis nebe mano žinioje, atsakė Vilforas. Skvarbus jos žvilgsnis ir maldaujanti laikysena jį slėgė. Jis atstumė Mercedesą, įėjo į namą ir skubiai užtrenkė duris, tartum norėdamas užsisklęsti nuo taus merginų sielvarto. Tačiau sielvarto netaip lengva atsikratyti. Ką jis sužeidė, tas anot Vergilijaus nešiojasi jį savyje kaip mirtiną strėlę. Vilforas užsirakino duris, užlipo į svetainę, bet čia jam pakirto kojas. Iš krūtinės įsiveržė todusis panašus į raudą ir jis susmuko į kreislą. Tuo metu šioje lyguistoje širdyje pasirodė pirmieji mirtinos opos ženklai. Tas nieko nekaltas jaunuolis, kurį jis paukojo dėl savo garbės troškimo ir kuris nukentėjo už jo tėvo kaltes, iškilo prieš akis, rūstus ir išbliškęs, tiesęs ranką tokiai pat išbliškusiai savo sužadėtiniai ir nešas jam sąžinės graužimą. Ne tą graužimą, nuo kurio ligonis pašoka tartum genamas antikiniais moiros – o tą duslų skausmingą stuksenimą, kuris kartkartimis kankina širdį praeities poilgių prisiminimais. Be to iki grabo lentos vis labiau ir labiau dilgina ją nusiraminimo nerandanti sąžinį. Vilforas išgyveno dar vieną paskutinę sviravimo valandėlę. Jau daug kartų, nejausdamas nieko tik kovos kvaitulį, jis reikalavo mirties bausmės kaltinamiesiems – ir tie kaltinamieji, nužudyti griausmingos jau gražbylystės, kuris sužavėdavo prisiekusiuosius arba teisėjus, neužtraukdavo ant jo kaktos jokio debesėlio, nes tie kaltinamieji arba būdavo kalti, arba bent Vilforas manydavo juos tokius esant. Tačiau šį kartą buvo visai kas kita. Kalėti iki gyvos galvos jis pasmerkė nekaltą žmogų, kurio laukė laimiai. Jis atimė jam ne tik laisvę, bet ir laimę. Šį kartą jis buvo neteisėjas, o budelis. Galvodamas apie tai, jis pajuto tuos duslius, skausmingus smūgius, kurių iki šiol nebuvo patyręs. Jie aidėjo krūtinėje, pripildydami širdį nesamoningos baimės. Šitai pašėlės skausmas apsaugoja sužeistąjį. Nesudrebėjęs jis niekada nepaliečia pirštais atviros, kraujuojančios žaizdos, kol ji neužgyjo. Bet Vilforo žaizda buvo iš tų, kurios neužgyja arba užgyja tik dėl to, kad atsivertų, suteikdamos dar daugiau skausmų negu anksčiau. Jeigu šią valandėlę būtų pasigirdęs švelnus Rene balsas, maldaujantis pasigailėti, jeigu gražioji Mercedesa būtų įėjusi ir tarusi, maldauju jūs Dievo vardu, Dievo, kuris mus regi ir teisė, gražinkite man mano sužadėtinį. Vilforas neišvengiamumo bemaž įveiktas, būtų galutinai jam paklusęs ir suledėjusią ranką, nepaisydamas to, kas jam greisiai, tikriausiai būtų pasirašęs įsakymą išleisti dantesą. Bet joks balsas nesušnipždėjo tyloje ir durys atsidarė tik kamerdineriui, kuris atėjo pranešti, kad pašto karieta paruošta kelionė. Vilforas atsistojo, arba tiksliau pašoko kaip žmogus, kuris laimėjo vidaus kovą, nubėgo prie rašomojo stalo, susižėrė į kišenę visą auksą kurį laikė viename stalčiuje, dar paslankiojo po kambarį, nejaukiai trindamasis kaktą ir murmeidamas kažkokius žodžius. Pagaliau pajutęs, kad kamerdineris užmetė jam ant pečio siaustą, išėjo, iššoko į karietą ir netvirtų balsu palipė užsukti į Grankuro gatvę pas Markizą de Senmeraną. Nelaimingasis Dantesas buvo pasmerktas galutinai. Kaip markizas de Senmeranas buvo žadėjęs, Vilforas rado jau kabinete markizę ir Renę. Pamatęs Renę, jaunuolis krūptelėjo, jis baiminosi, kad jį vėl prašys laisvės dantesui. Bet dėja reikia pasakyti, mūsų savimėliais geidai jaunoji sužadėtinė buvo susirūpinusi tik tuo, kad išvyksta jos sužadėtinis. Ji mylėjo Vilforą. Vilforas rengėsi išvažiuoti jų vestuvių išvakarėse. Jis pats gerai nežinojo, kada grįž, ir Renė, užuot gailėjusis Danteso, keikė žmogų, kurio nusikaltimas perskirė ją su mylimuoju. Na, o kas dėjusi Mercedesos širdyje? Prie ložės gatvės kampo Mercedesus laukė Fernanas, kuris ją sekė. Ji grįžo į katalonus ir nei gyva, nei mirusi iš nusiminimo griuvo ant lovos. Fernanas atsiklopė prieš lovą ir paėmęs šaltą jaus ranką – kurios Mercedesa netitraukė, apivėrė ją karštais bučiniais. Bet Mercedesa net nepajuto jų. Taip praėjo naktis. Lempa užgesų, nes pasibaigė alyva, bet ji nepastebėjo tamsos, kaip nepastebėjo nei šviesos. Kai išaušo rytas, ji ir to nepastebėjo. Sielvartas tartum užmetė jai ant akių skraistę ir ji matė vien Edmoną. Jūs čia? Pagaliau tarė jie atsigražusi į Fernaną – Nuo vakar dienos nebuvau pasitraukęs nuo jūsų, atsakė Fernanas sielvartingai atsidusęs. Ponas Morelis nemanė esas nugalėtas. Jis sužinojo, kad po tardymo dantesas nugabentas į kalėjimą. Tada jis aplakstė visus savo draugus, aplankė įtakingus Marselio asmenis. Bet visur jau sklido gandas, kad dantesas suimtas kaip bonapartistų agentas, o kadangi tuo metu net drasuoliai laikė beprotybę bet kokį Napoleono bandymą grįžti į sostą, Morelis visur sutiko tik šaltumą, baimę arba neigiamą atsakymą. Namo jis grįžo ne tik nusivylęs, bet ir įsitikinęs, kad Danteso reikalai nekokie ir kad niekas negalės jam padėti. Kadrusas taip pat labai nerimavo ir kankinosi. Užuot lakstęs po miestą, kaip darė ponas Morelis, ir mėginęs padėti Dantesui, kas beje nebūtų davę jokių rezultatų, jis užsidarė namie su dviem buteliais serbentų vyno ir stengėsi paskandinti savo nerimą girtaudamas. Bet nerimo kirminui apsvaiginti dviejų butelių buvo per maža. Todėl jis tebe sėdėjo atsirėmęs alkūnėmis į kreivą stalą, priešais du tuščius butelius, neturėdamas jėgų nei išeiti iš namų ir atsinešti daugiau vyno, nei užmiršti to, kas buvo įvykę. Jis tik žiūrėjo, kaip blausioje rūkstančių žvakį šviesoje sukas ir šauka visos šmeiklos, kurias Hoffmanas juodomis fantastiškomis dulkėmis buvo išbarstęs po drėgnus nuo punšo savo rankraščius. Tik danglaras nebuvo nei susirūpinęs, nei kentėjo. Danglaras net džiaugiasi. Jis atkeršijo priešui ir užsigarantavo faraone vietą, kurios bijojo netekti. Danglaras buvo vienas iš tų apdairių žmonių, kurie gimsta su plunksna už ausies ir su rašaline vietoj širdies. Viską šiame pasaulyje jis matavo atimtimi arba daugybą ir skaitmuo jam buvo kur kas brangesnis už žmogų, nes skaitmuo didino sumą, kurią žmogus galėjo sumažinti. Todėl danglaras atsigulė įprastu laiku ir miegojo ramiai. Vilforas, gavęs grafo de Salvie rekomendacinį laišką, pabučiavo Renė į abus kruostus Prisilietė lūpomis prie markizės desenmeran rankos, paspaudė dešinę markizui ir išdūmė pašto karietą ekso kryptimi. Senasis dantesas baisiai kankinusi iš sielvarto ir nerimo. Kas ištiko Edmoną, mes jau žinome. Dešimtoji dalis. Mažasis kabinetas Tuilyryje. Palikime Vilforą Paryžiaus vieškelėje, kuriuo jis dumė galvotrukščiais, mokėdamas trigubus kelpinigius, ir perėję du ar tris salonus, dirstelėkime į mažą kabinetą Tuilery su skliautuotų langu. Šis kabinetas garsus tuo, kad jį labai mėgo Napoleonas ir Liudvikas XVIII, o dabar mėgsta Liudvikas Pilypas. Tame kabinete, sėdėdamas už riešutmečio stalo, kurį buvo atsivežęs iš Hartvelio ir kurį, žymiems žmonėms būdingas įgeidis, ypač mėgo, karalius Liudvikas XVIII išsiblaškęs klausėsi kokių 50 metų žmogaus žilais plaukais, aristokratiškų veidų ir prašmatniai apsirengusių. Tuo pat metu jis žymėjosi pastabas Horacijaus raštų parašteise. Raštus buvo išleidęs Grifiusas. Tas leidimas gana netikslus, nors ir garbstumas, davė jo didenybės išvalgiems filologiniams stebėjimams gausiaus medžiagos. Jūs sakote, ponė, tari karalius, kad aš esu labai susirūpinęs jūsų didenybę. Iš tikrųjų, ar tik nesapnavote septynių riebių karvių ir septynių liesų? Ne, jūsų didenybė, tai reikštų tik tiek, kad mūsų laukia septyni derlingi ir septyni badų metai. Bet valdant tokiam nuvokiam karaliui kaip jūsų didenybei, badų nėra ko bijoti. Tai ko jūs nerimaujate, mielas blakasai? Jūsų didenybė, man rodosi, yra pagrindu manyti, kad pietuose renkasi audraus debesys. O aš manau, mielas kunigaikšti, atsakė Liudvikas XVIII, kad jūs blogai informuotas, aš tikrai žinau, kad ten giedra. Liudvikas XVIII, nors ir buvo apsišvietęs žmogus, labai lėkštai mėgo pajokauti. Jūsų didenybė, tarė Blakasas – Nors vien dėl to, kad nuramintumėte ištikimą tarną, malonėkite pasiūsti į Langedoką, Provansą ir Dofine patikimus žmonės, kad jie pateiktų tikslių žinių apie šių trijų provincijų nuotaikas. Kanimus surdis. Dainuojame kurtiems, atsakė karalius, tebesižymėdamas pastabas Horacijaus parašteise. Jūsų didenybė, toliau kalbėjo dvariškė su šypsena, norėdamas parodyti, kad supratęs Venuzijos poeto puseilį. Jūsų didenybei galbūt teisingai darote pasikliaudamas Prancūzijos ištikimybę, bet man rodos, kad aš netaip jau klystu, būkštaudamas kokių nors beviltiškų mėginimų. Kieno?